otrā nodaļa. Un tā Roņa devās ceļā. Ātri vien viņa aptvēra, cik dumja bijusi domādama, ka lielā vēlvju zāli jau ir visa pasaule – Pat milzīgā Matisa pils vēl nebija visa pasaule. Pat augstais Matisa kalns vēl nebija visa pasaule. Nē, pasaule bija krietni lielāka. Tā bija tik liela, ka aizrāvās elpa. Protams, viņa bija dzirdējusi Matisu un Lūvis runājam par to, kas atrodas ārpus Matisa pils. Par kalnu upi viņi bija runājuši. Bet tikai tagad, Ieraugot to mežonīgi krāčainu brāžamies dziļi lejā Matisa kalna pakājē, viņa saprata, kas kalnu upes tādas ir. Par mežu viņi bija runājuši, bet tikai tagad, ieraugot to tik tumšu un savādu, ar lieliem šalcošiem kokiem, viņa saprata, kas mežs tāds ir. Un viņa klusi smējās par to, ka uz pasaules ir upes un meži. Viņa tik tikko spēja tam ticēt. Padomā, Uz pasaules ir augsti koki un lieli ūdeņi, un tie ir dzīvi. Vai tad par to nav jāsmejas? Viņa gāja pa taku, kas veda taisni visbiezākajā mežā un nonāca līdz meža ezeriņam. Tālāk viņa nedrīkstēja iet, tā Matis bija piekodinājis. Un mežazars tur gulēja, melns, tumšu egļu ielokā, Vienīgi ūdensros, kas peldēja pa ūdeni, mirdzēja baltas. Roņa nezināja, ka tās ir ūdensrozes, bet viņus tām ilgi skatījās un klusu smējās par to, ka uz pasaules ir ūdensrozes. Pie meža ezeriņa viņi palika visu dienu un darīja daudz ko tādu, ko nekad agrāk nebija mēģinājusi. Viņa svieda egļu čiekurs ūdenī un smējās, manīdama, kā var liktiem aizlīgoties prom tikai pašļakstinot kājām ūdeni. Neko jautrāk viņa vēl nebija piedzīvojusi. Viņas pēdas jutās tik priecīgas un brīvas, kad varēja plakšķināties pa ūdeni, bet vēl priecīgākas tās kļuva, kad varēja rāpties. Ap ezeriņu zvilnēja lieli, sūnaini akmeņi, kur rāpties. Tur auga eglis un priedes, kuru zaros varēja ieķerties, roņi rāpās un ķerstīja zarus, līdz saula sāka grimtais koku galotnēm. Tad roņi apēda maizi un padzērās pienu, kas viņai bija līdz ādas tarbiņā, pēc tam viņa atlaidās sūnās uz brītiņu atpūsties, un augsti pāri viņas galvai šalca koki. Roņa gulēja un skatījās uz tiem, un klusi smējās, ka tie ir uz pasaules, un pēc tam iemīga. Kad Roņa pamodās, bija tumšs vakars un pāri egļu galotnēm viņa ieraudzīja mirdzam zvaigznes. Tad Roņa saprata, ka pasauli ir vēl lielāka, nekā viņa bija iedomājusies, un viņu skumdināja tas, ka uz pasaules ir zvaigznes, bet nav aizsniedzamas, lai kā viņa pēc tām sniedzās. Nu viņa bija palikusi mežā ilgāk nekā atļauts. Nu vajadzēja doties mājās, citādi Matis kļūs pavisam pikts, to viņa zināja, meža ezeriņā spoguļojās zvaigznes. Vispārējais bija tīts vismelnākajā tumsā. Bet pie tumsas viņa bija pieradusi, tā roņu nebiedēja. Vai gan ziemas vakaros Matisa pilī nebija diezgan tumšs, kad izdzisa uguns? Tumšāks par visiem mežiem. Nē, no tumsas viņai nebija bail. Kad roņi jau taisījās iet, viņa atcerējās savu ādas tārbiņu. Tā bija palikusi guļam uz akmens, kur viņa sēdēja un ēda, un tagad pa tumsu viņa rāpās augšā, lai to paņemtu. Roņa ieprātojās, ka šeit, uz augstā akmens, viņa ir tuvāk zvaigznēm un izstiepa rokas, lai pārbaudītu, vai nevarēs dažas salasīt, ko paņemt līdz uz mājām, bet tas nebija izdarāms, un viņa paņēma starbiņu gribēja kāpt lejā. Un te Roņa ieraudzīja kaut ko, kas viņu izbiedēja. Visapkārt starp kokiem spīdēja acis. Jā gan, Ap akmeni bija salasījies vesels bars acu, kas viņu uzmanīja, un viņa to nebija pat pamanījusi. Nekad vēl Roņa nebija redzējusi acis, kas tumsā spīd, un viņai tās nepatika. Ko jums vajag? Viņu uzsauc, bet nesaņēma atbildi. Vienīgi acis pienāca tuvāk. Lēnām, sprīdi pa sprīdim tās virzījās arvien tuvāk, un viņa sadzirdēja balsu murdoņu, dīvainas, Vecīgi sēcošas balsis murdēja un kā vienā balsī dūca. Pelēkie mošķuļi, visi cilvēki šeit, cilvēki šeit, pelēk mošķuļu mežā, pelēkie mošķuļi visi, kodiet un sitiet, pelēkie mošķuļi visi, kodiet un sitiet to! Un piepieši tie jau bija pie paša akmens. Šie savādie pelēkie radījumi, kur gribēja viņai ļaunu, Roņa tos neredzēja, bet juta to tuvumu tik stipri, ka notrīcēja. Un tagad viņa zināja, cik bīstam tie ir pelēkie mošķuļi, no kuriem vajadzēja piesargāties, kā Matis bija sacījis, bet nu jau bija par vēlu. Jo pat labam tie sāka daudzīt pret akmeni, nūjas, rungas vai sazin ko. Meža klusumā tik nejauki dunēja, dimdēja un rībēja, ka roņa sāka kliegt, nu viņai bija bailes par savu dzīvību. Kad viņa kliedza, mošķuļi pārstāja sist. Toties viņa izdzirda kaut ko ļaunāku. Tie bija sākuši rāpties augšā pa akmeni, No visām pusēm tumsā tie tuvojās viņai. Roņa dzirdēja pēdu skrapstoņu, un viņa dzirdēja to murmulēšanu. Pēkiem ošķuļi visi kodiet un sitiet to! Aiz izmisuma Roņa sāka kliegt vēl skaļāk un mežonīgi sita visapkārt rāda starbiņu. Drīz tie būs viņai virsū un nokodīs viņu, to Roņa zināja. Viņas pirmā diena mežā kļūs par viņas pēdējo un tajā pašā mirklī viņa izdzirda aurošanu, un tik mežonīgi bļaut prata vienīgi Matis. Jā, tur viņš nāca, viņas Matis, ar visiem saviem laupītājiem. Viņu lāpas spīdēja starp kokiem, un mežā atbalsojās Matis aurošana. Pazūdiet, pelēkie mošķuļi, pazūdiet kā divi deviņi, iekams neesmu jūs noslīcinājis! Tad roņi izdzird, kā bukšķēja mazie augumi, veldamies lejā no akmens, un lāpas gaismā viņi tos arī redzēja - pelēkus, sīkus mošķuļus, kas iebēga tumsā un pazuda. Viņa uzkāra kaklā ādas starbiņu un nošļūca lejā no stāvā akmens, un tūlīt arī Matis bija klāt un pacēla roņģi uz savām rokām. Un kamēr Matis nesa viņu uz mājām, uz Matisa pili, viņa raudāja Matisam bārdā. Tagad tu zini, kas pelēkie mošķuļi tādi ir. Matis sacīja, kad viņi abi sēdēja pavārta priekšā sildīdami roņas augstās kājas. Jā, nu es zinu, ka spēlēkie mošķuļi tādi ir, roņa piekrit. Bet kā ar tiem tikt galā, to tu nezini, Matis turpināja. Ja tev ir bail, viņi to sajūt pa lielu gabalu, un tad mošķuļi ir bīstami. Jā, Lūvis piebilda, tiesa gan, tāpēc pats drošākais Matisa mežā ir nebaidīties. To es iegaumēšu, Roņi sacīja. Tad Matis nopūtās un turēja viņu cieši, cieši. Bet tu taču atminies, ko es sacīju, no kā tev jāpiesargās. Kā tad, ka Roņi atcerējās, un turpmākās dienas Roņi nekā cita nedarīja, kā vien piesargājās no tā, kas ir bīstams, un vingrinājās nebaidīties. Viņai vajadzēja piesargāties, lai neiekristu kalnu upē, tā Matis bija piesacījis, tādēļ viņa uz nebēdu lēkāja pa glumajiem akmeņiem upes malā kur visstraujāk brāzās ūdens. Viņa taču nevarēja iet prom mežā un piesargāties, lai neiekristu upē. Lai no piesargāšanās būtu kāds labums, to vajadzēja darīt pie krācēm un nekur citur. Bet, lai līdz krācēm nokļūtu, viņai vajadzēja uzrāpties Matisa kalnā, kas bija pārkāries pāri upei. Tā roņa varēja arī vingrināties, lai viņai nebūtu bailes. Pirmo reizi gāja grūti. Viņu pārņēma tik lielas bailes, ka vajadzēja aizmiegt acis. Bet Maz pamazām Roņja kļuva arvien drosmīgāk, drīz vien zināja, kur atrodas plaisas, uz kurām atbalstīt kājas, un kur varēja pieķerties ar kāju pirkstiem, lai noturētos un atmuguriski neiekristu krācē. Kāda laime, ka es atradu tādu vietu, kur var gan piesargāties, lai neievēltos krācē, gan vingrināties bezbailībā, viņa nodomāja. Tā Roņa vadīja savas dienas. Viņa piesargājās un vingrinājās vairāk nekā Matis un Luvīza nojauta un beidzot kļuva lokan un spēcīgi kā ņipras dzīvnieciņš, kas ne no kā nebaidījās. Ne no pelēkajiem mošķuļiem, ne mežonīgajām harpijām, ne no apmaldīšanās mežā un ne no iekrišanas upē. Vēl viņa nebija sākusi piesargāties no ievelšanās Ellis rīklē, bet bija nolēmusi drīz to darīt. Matisa pīli gan viņa bija izpētījusi līdz pat pils mūra dzeguļiem, Viņa zināja atrast visas neapdzīvotās zāles, kur, izņemot viņu, neviens cits nebija spējis kāju, un viņa neapmaldījās ne pazemes ejās, ne tumšās alās, ne pagraba velvēs. Pils slepenās ejas un meža slepenās takas. Tagad viņa pazina tās visas un visur atrada ceļu. Lai gan vislabprātāk viņai patika būt mežā, un tur viņa skraidīja augu dienu. Bet, kad pienāca vakars un iestājās tumsa, un zāles pavardā kurējās uguns. Tad roņi pārdās mājās, nogurusi cauru dienu piesargājoties un vingrinoties. Ap to laiku arī Matis ar laupītājiem atgriezās no savām gaitām, un roņa sēdēja kopā ar viņiem pie uguns un dziedāja laupītāju dziesmas. Tomēr par viņu laupītāju dzīvi Roņa nezināja nenieka. Viņa redzēja laupītājs vakaros pārjājam mājās, zirgu mugurs bija apkrautas mantām, Daudz dažādu mantu bija gan maisos, gan ādas tarpās, gan šķirstos, gan lādēs, bet kur laupītāji tās dabūja, neviens roņē nebija stāstījis, un viņa par to nebrīnījās vairāk kā par lietus rašanos. Gluži vienkārši mantas bija šai pasaulē, to viņa bija ielāgojusi. Dažreiz roņa dzirdēja runājam par borkas laupītājiem, un tad viņa atcerējās, ka arī no tiem viņai ir jāpiesargās, bet līdz šim viņa nevienu nebija redzējusi. Ja Borka nebūtu tāds kverpis, man tīri vai būtu viņa žēl, Matis kādu vakaru sacīja. Karēvji medīja viņu pa visu Borkas mežu. Pašlaik viņam vairs nekur nedod mieru, un drīz tie izsvēpēs Borku no viņa laupītāja midzeņa. Jā, jā, mēslu vaboli jau viņš ir gan, bet tomēr drusku žēl. Borkas laupītāja ir mēslu vaboles. Visa viņu varza, Likpaurs pērs sacīja, un visi viņam piekrita. Kāda laime, ka Matisa laupītāji ir krietni vien labāki, roņi ir nodomāja. Viņa noskatīja tos, kā tie sēdēja pie garā galda un strēba zupu. Bārdaini viņi bija un netīri, ķildīgi un nesavaldīgi, bet neviens nevarēja to saukt par mēslu vabolēm roņjai dzirdot. Plikpaurs pērs un čege, pelje un fjūsoks, jūtis un jūens, labas un knūtas, ture un čorms, sturkas un mazais klipens, Viņi visi bija Roņas draugi un viņas dēļ gatavi iet caur uguni un ūdeni. To Roņa zināja. Kas gan nekaiš te, Matise pilī, Matis teica. Te ik viens ir drošs kā lapsa alā un kā ērglis klīns virsotnē. Ja te parādīsies kaut kādi āmurgalvas karēvi un meklēs kašķi, tad viņi aizies kā divi deviņi, to viņi zina. Kā divi deviņi viņi aizies un nosmirdēs vien, likpaušs pērs apmierināts noteica. Tam piekrita visi laupītāji un smējās vien, iedomājoties, cik lielām āmurgalvām jābūt, lai mēģinātu iekļūt Matisa pilī. Tā gulēja uz klints, nepieejama no visām pusēm, vienīgi dienvidu pusē pa kalnu lejup vijā šaura līkumota jājam taciņu un pazuda lejā mežā, bet no trim pusēm Matis kalns bija stāvs. Kurš āmurgalva gan iedomāsies rāpties augšā pa tādu, laupītāji kladzināja, jo viņi jau nezināja, kur roņi mēdza vingrināties bezbailībā. Un ja šie nāks augšā pa jājām taku, tad viņus uzreiz apturēs pie vilka žokļiem, Matis sacīja. Tur mēs tos apstādināsim ar lieliem akmeņiem, un šo to citu vēl jaukāku. Šo to citu vēl jaukāku? Blekpaurs pēršķiķināja, iedomādamies, kā varētu apturēt karējus pie vilka žokļiem. Daudz vilku tur esmu nokniebis savā mūžā, viņš piemetināja. Bet, nu, jau esmu par vecu, un spēja nokniept labi, ja savas blusas tājā. Roņa saprata, ka jājūt līdz plikpaurim pēram, kas bija tik vecs, bet viņa nesaprata, kāpēc kareiviem un āmurgalvām jānāk uz vilka žokļiem kašķi meklēt. Turklāt viņa jau bija samiegojusies un nejautāja arī par to galvu lauzīt. Viņa tikai ielīda savā guļvietā un gulēja nomodā, līdz bija noklausījusies lūvisi dziedam vilka dziesmu, kā viņa to darīja vakar, kad laupītājiem bija pienācis laiks atstāt pavārdu un doties uz saviem guļam kambariem. Lielajā zālē gulēja tikai viņi trīs – Roņa, Matis un Lūvis. Roņai patika gulēt savā gultā, un Lūvisai dziedot pa aizkaru spraugu skatīties, kā uzdzirkstī un nodziest liesmu mēlis. Cik vien Roņa spēja atminēties, viņa vakaros bija dzirdējusi māti dziedam vilka dziesmu. Tad bija pienācis laiks iet gulēt, to viņa zināja. Bet pirms aizvēra acis, viņa līksmi nodomāja – rīt. Tad es atkal celšos augšā. Un roņa bija kājās tikko sāka aust jauna diena. Lai kāds bija laiks uz mežu, viņai vajadzēja iet, un lūvis iedeva viņai līdzi maizi un pienu āda starbiņā. Pērkona nu nakts bērns tu esi, lūvis sacīja, arī harpiju nakts bērns. Tādus var ātri pievilināt, tas katram zināms. Tik pielūko, lai harpijas tevi neaiznes. Nevienu reizi vien roņi bija redzējusi virs meža lidināmies mežonīgās harpijas, bet žīgli bija nolīdus paslēpties. Harpijas bija visbīstamākās no visa bīstamā matisa mežā. Ja gribēja palikt dzīvs, no tām vajadzēja uzmanīties. Tā matis tika piekodinājis un visvairāk viņu dēļ Matis bija turējis roņu tik ilgi mājās, pilī. Skaistas, trakas un nežēlīgas bija harpijas. Rakmens cietu skatienu tās izlūkodamas laidelējās virs meža, lai dabūtu kādu, ko varētu plosīt ar saviem asajiem nagiem. Bet nekādas mežonīgas harpijas nespēja aizbaidīt roņu prom no tām takām un vietām, kur viņa dzīvoja savu vientuļo meža dzīvi. Jā, Vientuļa viņa bija, bet viņai arī neviena nevajadzēja. Kas gan, lai viņai būtu vajadzīgs? Viņas dienas bija laimes un dzīves prieka pilnas, un tās tāpat aizskrēja pārāk ātri. Vasar jau bija pagājus un iestājās rudens. Uz rudens pusi mežonīgās harpijas allaž kļuva negantākas, un kādu dienu tās dzinās pakaļ roņjai cauri mežam, līdz viņa sajūta, ka nu pat ir klāt briesmas. Viņa gan spēja skriet žīgli kā lapsa, gan zināja visas meža paslēptos, tomēr harpijas viņu neatlaidīgi vajāja, un Roņa dzirdēja to griezīgos kliedzienus. <laughs> Ha, ha, ha, mazā cilvēciņa, nu tikā sirds plūdīs, ha, ha, ha! Tad Roņa ienira ezeriņā un zem ūdens peldēja uz otru krastu. Izlīdu sārā viņa tur paslēpās zem kupla seglas, un viņa dzirdēja, kā harpijas meklē un nikni klaigā, Kur ir mazais cilvēciņš? Kur viņš ir? Kur viņš ir? Panāc tik šurp, tad mēs tevi plēsīsim un plosīsim un asinis plūdīs. Ha, ha, ha, ha. Roņa palika sēžam savā paslēptuvē, līdz redzēja harpijas nozūdam pāri koku galotnēm. Pašlaik viņai diezko vairs negribējās būt mežā, bet līdz naktī un vilka dziesmai bija vēl daudz stundu, tāpēc viņai ienāca prātā, ka varētu darīt, ko sen bija nodomājusi darīt. Viņa uzkāps uz pils jumta, un piesargāsies, lai neieveltos Elles rīklē. Daudzreiz viņa bija dzirdējusi, kā tonakt viņai piedzīmstot bija pāršķēlusies Matisa pils. Matis to stāstīja nenoguris. Piķis un zēvele, šito blīkšķi, tev vajadzēja to dzirdēt. Jā, starp citu, tu jau to dzirdēji arī, būdams tāds mazs tikko piedzimis nabadziņš, krakš, un mēs dabujām divas pilis vienas vietā ar bezdibeni pa vidu un nekad neaizmirst, ko es tev sacījis. Piesargies, ka neievelies Elles rīklē. Un tieši to Roņi pašlaik darīja. Tā bija pati labākā nodarbošanās, kamēr pa mežu ālējās harpijas. Uz jumta viņa bija kāpus daudz reižu, bet nekad vēl nebija piegājusi tuvāk tai bīstamajai aizai, kas atvērās uz pusēm, bez jebkādiem dzeguļiem. Nu viņa uz vēdara pielītē klāt un ielūkojās dziļumā. Ū, Tas bija briesmīgāks, nekā viņa bija domājusi. Paņēmusi no malas atlūzuši akmeni, viņa iemeta to aizā un notrīsēja, izdzirdusi būkšķi dziļi lejā. Tas skanēja tik dobi un tik tāli. Jā, šis patiešām bija dziļums, no kura jāpiesargās. Bet plaisa, kas šķīra abas pils daļas, nemaz tik plata nebija. Gan jau ar pamatīgu lēcienu varētu tikt pāri. Bet vai tad nu kāds būs tik traks? Nē. Bet varbūt tomēr. Tā varētu labi piesargāties un vingrināties kā līdz šim. No jauna viņa ielūkojās spraugā. Ū, šito dziļumu. Tad viņa pacēla skatienu uz augšu, lai paraudzītos, kur vislabāk lēkt. Un tad viņa ieraudzīja kaut ko tādu, kā es pārsteiguma tikko neievēlās Ellas rīklē. Gabaliņu nostāk, plaisas viņa pusē kāds sēdēja. Kāds, kas bija apmēram tikpat liels kā viņa un kūļāja kājas virs Ellas rīklas. Roņa zināja, ka viņa nav vienīgais bērns pasaulē, vienīgi Matisa pilī un Matisa mežā gan, bet Lūvis ir tika sacījusi, ka citās malās esot bērni, cik uziet un turklāt divējādi. Tādi, kuri izauguši lieli būšot matisi un tādi, kuri būšot lūvises. Roņa pati būs lūvise. Pēc sevis viņa sprieda, ka tas, kurš tur virs ēlas rīklas sēž un kūļā kājas, būs matis. Vēl viņš Roņu nebija ieraudzījis. Roņa skatījās, kā viņš tur sēž, un viņa klusi smējās par to, ka viņš ir uz pasaules.